Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Հնգամարտի ռազմականացված մրցումների 7-ից 9-րդ դասարանցիներից կազմված հավաքական թիմերի ներգրավմամբ 2016 թվականի ապրիլյան արշակատումը եւ համազգային միասնությունը հայրենիքին սպառնացող փորձությունները հաղթարելու նախապայման։ Հայոց վրիժառության խորհրդանիշը Սողոմոն Թելիրյանի կյանքն ու գործունեությունը Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում, մասնավորապես մարտի 27-ին, ժամը 9:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը փորձել է առաջխաղացում կատարել Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ։ Նշված հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող Պաշտպանության բանակի զինծառայողների կանխարգելիչ գործողությունների շնորհիվ ադրբեջանական ստորաբաժանման առաջխաղացման փորձը կասեցվել է։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միջադեպի մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի 30-ի առավոտյան հերթական անգամ խեղաթյուրելով իրողությունները հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն է տարածել։ Լաչինի նոր ճանապարհի շահագործման հետ կապված վերահսկողության տակ են վերցվել մի քանի գերիշխող բարձունքներ, գլխավոր եւ օժանդակ ճանապարհներ, ինչպես նաեւ սամանի երկայնքով ընկած մեծ հատվածներ, որոնք գտնվում են Լաչինի շրջանի Ջաղազուր եւ Զաբուղ գյուղերի միջև։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունից բարձում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը նույն գիշերը փակել է Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին, Աղավնո եւ Տեղ գյուղերի արանքում։ Հաղորդագրության մեջ նաեւ ասվում է. արդեն պատրաստ է փակված ճանապարհը շրջանցող Սյունիքի մարզի տեղ Կորնիձոր գրունտային նոր ավտոճանապարհը, որը միանում է 2022 թվականի օգոստոսին շահագործման հանձնված նոր Կորնիձոր հին շենչանապարհին, Բերձորի միջանցքին։ Տեղ Կորնիձոր նշված ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության կողմից ընթացքի մեջ են։ Ներքին գործերի նախարարությունն իրազեկում է, որ Տեղ Կորնիձոր գրունտային ճանապարհը երթևեկելի է եւ հաշվի առնելով Արցախի շարունակող շրջափակումը, դրանով հնարավոր է իրականացնել Արցախի հումանիտար մատակարարումները ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ Այդ ճանապարհն ի դեպ Արցախի հանրապետության սահմանին Հագարի գետի կամրջի մոտ վերահսկում է ռուսական խաղապահ զորակազմի կողմից։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են նաև, որ Արցախի հանրապետության տարբեր հատվածներում Ադրբեջանը կարակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական անձանց ուղությամբ։ Մասնավորապես մարտի 30-ին ժամը 08:30-ի սահմաններում Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնքի բնակիչները գյուղի վարչական տարածքի ասֆալտեն տակ կոչող տեղամասի խաղողայգում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հայտնվել են հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքերում ծառայություն իրականացնող զինծառայողների թիրախում։ Վերջիններս հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Արցախի խաղաղ բնակիչների ուղությամբ, ինչի հետևանքով դադարեցվել է գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Նույն օրը ժամը 10:40-ի սահմաններում Թաղավարտ գյուղի բնակիչները գյուղի վարչական տարածքի Կնյազանց կալկոչով տեղամասի ծորինի դաշտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանական բանակի մարտական դիրքերից հրաձգային զենքերով անկանոն կրակոցներ են արձակվել իրենց ուղությամբ, ինչի հետևանքով դադարեցվել է գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Նշված եւ մյուս բոլոր տեղեկությունները փոխանցվել են ռուսական խաղապահ զորակազմին։ Միաժամանակ շարունակելով տասնամյակներ ворթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով ավելի քան 110 օր է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար մյուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Մրցումներ ռազմականացված հնգամարտից Օրերս մայրաքաղաքում անց են կացվել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ու պաշտպանության նախարարությունների կողմից կազմակերպված ռազմականացված հանգամարտի մրցումներ, որին մասնակցում էին շրջանների եւ Ստեփանակերտի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 7-ից 9-րդ դասարանի նախազորակոչային տարիքի պատանիներից կազմված հավաքական թիմերը։ Մրցումները անց են կացվել երկու փուլով՝ շրջանային եւ հանրապետական։ Ասենք Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նոր զինվորական պատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետ Արթուր Ավետիսյանին։ Տարեց տարի նմանօրինակ միջոցառումները ավելի են հղկվում ու կատարելագործվում։ Նախկինում թույլ տրված աննշան իսկ վրիպումները փորձում ենք չեզոքացնել եւ միջոցառումը դարձնել առավել հետաքրքիր ու բովանդակային առումով առավել հագեցած։ Խաղերի նպատակն է ապագա սերնդի մեջ դաստիարակել հայրենասիրություն, ռազմական գործի մեջ հմտանալու կարողություններ, ինչպես նաև որոշել ուսումնական ծրագրերի յուրացման աստիճանը եւ ապագա զինվորի մեջ սերմանել այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են արագաշարժությունը, դիպուկ կրակելը, անհատական պաշտպանական միջոցների ճիշտ օգտագործումը։ Մրցույթում նախատեսված հիմնական մարզաձևերից էին ռազմականացված կրոսավազքը, նռնակի նետումը, վազք 100 մետր, վերել շրջումով, վազք 1000 մետր։ Մրցումներին մասնակցող պատայիների վստահեցմամբ եւս նման միջոցառումները անհրաժեշտ են ոչ միայն մասնակիցների ֆիզիկական եւ ռազմակիրառական ունակությունները բարձրացնելու համար, այլև հերթական առիթն է հասակակիցների հետ շփվելու եւ ընկերական հարաբերություններ ձևավորելու համար։ Լսենք մրցումների մասնակից Նարեկ Շաբոյանին եւ Արթուր Ավետիսյանին։ Որպես ապագա զինվոր մեզ բոլորիս դա օգնելու է ծառայելու ընթացքում եւ ավելի հեշտ կարող ենք այս ամենը կատարել բանակում։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին հաճախել այսպիսի մրցույթներին։ Նպատակը հստակ է դպրոցականների 7-ից 9-րդ դասարանցիների պատանիների միջև ձևավորել ռազմահայրենասիրական ворակներ, ստեղծել առավել նախընտրելի եւ ողքեվորիչ միջոցներ, նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի նկատմամբ նրանց հետաքրությունների շրջանակը ընդլայնելու, ինչպես նաեւ հայրենիքի ապագա պաշտպաններ ձևավորելու առումով։ Արդյունքում մրցանակային երրորդ տեղը զբաղեցրել է Մարտունու, երկրորդ տեղը Ասկերանի, իսկ առաջին պատվավոր հորիզոնականը Ստեփանակերտի հավաքական թիմերի անդամները։ Հանրապետական փուլում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները նախարարությունների կողմից ապարգևատրվեցին պատվոգրերով ու հուշանվերներով։ Ապրիլյան արճակատում Ուղիղ 7 տարի առաջ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Կոպտորեն խախտելով 1994 թվականի մայիսի 12-ին ձեռք բերված քրակի դադարեցման երրակոմ համաձայնագիրը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու միջազգային պարտավորվածությունները ադրբեջանական կողմը նախարձակ ռազմական գործողություններ սկսեց հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռազմական գործողությունները մեկնարկեցին իսլամիստ ցարահեղականների եւ Թուրքիայում պատրաստված հատուկ ջոկատայինների պաշտպանության բանակի դիրքեր դիվերսիոններ թափանցմամբ։ Նրանց հաջողվեց հրետանու Ցաներ զրահատեխնիկայի եւ օթուժի կողմից ցուցաբերված աջակցությամբ դիրքային որոշակի հաջողություններ արձանագրել ԼՂ հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում։ Սակայն հայրենիքի մերօրյա պաշտպանները սառնասրտորեն դիմակայեցին հակառակորդի միջև ատամները զինված ասկերներին։ Ժամկետային զինծառայողները իրենց հմտավար սպաների հրամանատարությամբ արիաբար կանգնեցին ոչ վեճ եւ հանդես բերեցին հերոսության անկրկնելի օրինակներ։ Բացի առաջնագծում ընթացող մարտերից հակառակորդ հրետանային հարվածները հասցրել նաև խաղ բնակավայրերի եւ մի շարք զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերին։ Աստիճանաբար մեծացնելով կիրառվող զինատեսակների դրամաչափը, ադրբեջանական կողմը ապրիլի 4-ից 5-ը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառեց զանգվածային ոչնչացման տոս եւ սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Ընդլայնեց իսրայելական արտադրության ղեր ժամանակակից հարոփ հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի ու այլ ժամանակակից զինտեխնիկայի օգտագործումը։ Նոր տեսակի բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակներով ռազմագործողությունները վերլուծաբաններին իրավամբ հիմք տվեցին Խարորիա պատերազմն անվանել ճշնամու կողմից Արցախի դեմ մղված 6-րդ սերնդի պատերազմը։ Մինչ ռազմաճակատի ողջ երկայնքով մարտական գործողությունները շարունակվում էին, սահմանում տեղի ունեցած իրադարձությունների առավոտն արդեն զենք կրելու ունակ մեր հազարավոր հայրենակիցներ կամավորական խմբեր կազմելով շտապում էին առաջնագից, կանգնելու իրենց կրծեր ընկերների ու ворթիների կողքին։ Այնտեղ որտեղ վճռվում էր Արցախի ու ողջ հայության ճակատագիրը։ Հայրենաց պաշտպանների դիրքերում իրականացրած հմուտ ազնազող ու հերոսական գործողությունների շնորհիվ կասեցվեց հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը։ Իսկ նրանց օգնության հասած ռեզերվային ուժերի, այդ թվում նաև պայստոզորայինների ու կամավորականների եւ հրետանու ճշգրիտ հարվածների շնորհիվ հնարավոր դարձավ ոչ միայն զախողել Բաքվի ղեկավարության նենգադավ մտադրությունները, այլև այնպիսի հուժկու հարվածածներ, որ Իլհամ Ալիևին ստիպեցին հանդես գալ կրակի դադարեցման առաջարկով։ Ադրբեջանի մտադրությունները ձախողվեցին նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ձեռնարկված հոգեբանական, քարոշչական, տեղեկատվական եւ այլ ժամանակակից տերմինաբանությամբ հիբրիդային անվանումը ստացած պատերազմներում։ Դրա վարվկայությունը դարձան այդ օրերին հայ հասարակության մեջ տիրող մարտական բարձր ոգին, միասնությունն ու հակառակորդին ամեն գնով հաղթելու պատրաստակամությունը։ Արցախի համար ստեղծված այդ ցաներ իրավիճակում հազարավոր հայրենակիցներ Արցախից, Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Սփյուռքից այցելում էին հայ զինվորներին դենց հետ տանելով առաջին անհրաժեշտության տարբեր տեսակի ապրանքներ՝ սննդի, հագուստեղենի եւ կենցաղային պարագաների տեսքով պատրաստակամություն հայտնում իրենց հնարավորությունների չափով աջակցելու եւ օգնություն ցուցաբերելու Արցախին։ Կարորիա պատերազմը ազգային յուրօրինակ վերածննդի եւ Արցախի շուրջ ողջ հայության համախմբման ազդակ դարձավ։ Դեռևս 7 տարի առաջ ադրբեջանական նախարարձագործողությունները վերլուծաբանները բնութագրել են նաեւ որպես մարդ հետախուզությամբ, որի իրական նպատակը հետագայում սեփական ալենիկների հստակեցումն էր։ Ցավոք 2020 թվականի աշտանային ռազմագործողությունների հետևանքով այսօր Արցախի շուրջը եւ տարածաշրջանում ունենք նոր իրականություն։ Թե որքանով ենք մենք անցած տարիների ընթացքում հաշվի առել ապրիլյան արճակատման դասերը, քննարկման այլ նյութ է։ Սակայն ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո ստեղծված արդի իրողությունների պայմաններում էլ շարունակում է ուրախնդիր մնալ մեր ազգաբանակցության անվտանգության ապահովման խնդիրը։ Հետևաբար Արցախի հայապատկանությունը պահպանելու համար մենք պարտավորված ենք առանց աղաղակելու, բայց վստահաբար ու անշեղորեն յուրաքանչյուրս մեր ուժերի հնարավորությունների չափով լծվելու հայրենիքի վերականգնման գործին, նպաստելով ընդհանուր հաջողությունների կերտմանը։ Հայոց վրիժառության խորհրդանիշը Հայ նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վար պահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հերենաց պաշտպաներ դասյարակելու նպատակով Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք ազգային ազատագրական պայքարի տարբեր հանգրվաններում իրենց ուրույն դերակատարություն ունեցած հայրենապաշտներին, նրանց խրագործություններին, հայ մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, երբեմն համաշխարհային ճանաչմամբ։ Հայոց վրիժառության խորհրդանիշը ակնարկում կանդրադառնանք Սողոմոն Թելիրյանի մարդու եւ հայրենիքի նվիրյալի կյանքին ու գործունեությանը։ Սողոմոն Խաչատուրի Թեհլիրյանը ծնվել է 1897 թվականի ապրիլի 2-ին Բագարիճում, Արեմտյան Հայաստանի Երզնկայի գավառում, ուր ստացել է իր նախնական կրթությունը։ Ապա ուսումը շարունակել է Երզնկայի կենտրոնական ուսումնարանում, որն ավարտել է 1912 թվականին եւ 1913 թվականին տեղափոխվել է Սերբիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսվելուն պես նա մեկնել է Հայաստան, ուր Անդրանիկի գնդում մասնակցել է կամավորական շարժմանը։ 1915 թվականին Թելերյանը վերապրել է ցեղասպանությունը ինչը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել նրա կյանքում։ 1919 թվականին աշնանը Երևանում գումարվեց հայ հեղափոխական դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովը։ Նորանկախ պետականության կայացման, երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքականության բազում հարցերից ու խնդիրներից զատ, խիստ գաղտնի պայմաններում ընդհանուր ժողովը որոշեց մահապաճի ենթարկել հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին եւ իրականացնողներին, ովքեր տարբեր պատճառներով խուսափել էին թուրքական ռազմական դատարանի դատավճռից։ Ժողովի կողմից հավանության արժանացած այս գործողությունը կոչվեց հատուկ գործ, որը մեր հանրությանն ավելի շատ հայտնի է Նեմեսիս անունով։ Առաջին աշխարհամարտում Օսմանյան կայսրության պարտությունից հետո նոր կառավարությունը դաշնակիցների պատմամբ որոշեց դատական պատասխանատվության ենթարկել երիտթուրքական կառավարության ու միություն եւ առաջադիմություն կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամներին։ Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ ներքաշելու եւ հայերի տեղանությունն ու կոտորածը կազմակերպելու համար։ Մի քանի օրվա ընթացքում Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի նախարարությունում կազմվեցին հայերի տեղահանության եւ կոտորածների մասնակիցների գործերը, որոնց կծվեցին նաեւ տեղական պաշտոնյանների, վալիների, մութասարիֆների եւ կայմակամների գործերը։ Սակայն երիտթուրքական գլխավոր հանցախումբը դեռևս 1918 թվականի նոյեմբերի 1-ին գերմանական ռազմանավով ճողոպրել էր Թուրքիայից, խուսափելով ձերբակալությունից եւ քրեական պատասխանատվությունից։ Ելնելով այս հանգամանքից 1919 թվականի հուլիսի 5-ին Թուրքական դատարանը Թալիաթին, Էնվերին, Ջեմալին եւ դոկտոր Նազմին հերակակարքով մահապաճի դատապարտեց։ Մյուս մեղադրյալները դատապարտվեցին 15 տարվա աքսորի։ Սողոմոն Թելիրյանը Նեմեսիս գործողության ամենահայտնի դեմքերից է, ում կարելի է համարել հայոց վտիժառության խորհրդանիշ։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն այն բանով, որ նրա թիրախն ամենահայտնի ոչռագործն էր Թալեաթը, այլև նրա դատավարության հասարակական լայն հնչեղություն ունենալու փաստով։ Հաճախ նեմեսիս գործողությունը հանրության շրջանում ազնվորվում է հենց Սողոմոնի կերպարով։ Նախքան հատուկ գործի մեջ ներգրավվելը Սողոմոն Թելիրյանը չնայած երիտասարդ տարիքին անցել էր մարտական հարուստ ուղի, դառնալով ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչների՝ Զորավար Անդրանիկի, Սեբաստացի Մուրադի, Կայծակ Արաքելի, Սեփուհի եւ այլոց զինակի ցնկերը։ Ընդ որում մարտական բազմաթիվ գործողությունների մասնակցելուց բացի Սողոմոն Թելիրյանը 1916-ից 17 թվականներին զբաղվել է նաեւ որփահավաք գործունեությամբ ինչը տակավին նրա կենսագրության չլուսաբանված եւ պատշաճ ուշադրության չարժանացած դրվագներից է։ 1916 թվականի ամռանը նրա ավակ ընկերը Ստեբաստացի Մուրադը ազդարել էր 1 հայ 1 ոսկի կարխախոսը, որը կարճ ժամանակահատվածում վերաճեց համահայկական փրկության ծրագրի։ Դրանից ոգեշնչվելով Սողոմոն Թելերյանն իրականացնում է ազգանվեր կարևոր առաքելություն։ Երզնկայում հայտնաբերում է մահմեդականների տներում բռնի պահվող եւ ամարտաբնակ վայրերում, քարանձավներում, անտառներում լքված ու ավերակ տներում թաքնված անապաստան ու ծնողազուրկ երեխաների եւ հանձնում հայկական որփանոցների խնամքին։ Նա երզնկայում հայ կամավորականներից կազմված ռոնողական խմբի անդամ էր եւ ստացել էր որբեր հավաքողի պաշտոն։ Թալիաթին որպես հայերի կոտորածների հիմնական կազմակերպիչ թիրախավորելու եւ ոչնչացնելու մտահղացումը Թելյանի մոտ ցակել է 1916 թվականին, երբ երիտասարդ կամավորականը իր զինակիցների հետ մտնելով հայրենի երզնկա քաղաքը տեսնում է հայրական տունը դատարկված, թալանված եւ ավերակ դարձած։ Հոգեկան ցաներ ապրումներից նա կորցնում է գիտակցությունը եւ ունենում սպանված մոր տեսիլքը։ Սողոմոն Թելիրյանն անձամբ չէր ճանաչում Թալիաթին։ Երբևիցե երեսառ երես չէր հանդիպել նրան, բացարձակապես չէր տիրապետում Գերմաներենին։ Նրան վստահված կարևոր առաքելություն իրագործելու համար Բերլինում սպասում էր արհեստավարժ թիմը, որն արդեն կատարել էր հետախուզական եւ կազմակերպչական զգալի աշխատանք։ Թելիրյանին հաջողում է բնակարան վարձել Թալիաթի իջևանած բնակարանի հարևանությամբ եւ մի քանի օր շարունակ մոտիկից հետևել նրան։ Թալիաթը բացահայտված էր, մանրակրկից ցուցված էր նրա ինքնությունը, քանի որ կարևոր էր, որ գործողության ընթացքում պատահական մարդ չտուժի։ Նրա մահապատիժն իրագործվեց 1921 թվականի մարտի 15-ին։ Թեհլիրյանը ձերբակալվեց սպանության վայրում եւ տեղափոխվեց ոստիկանություն, որտեղ սկսվեց հարցակնությունը։ Սողոմոն Թեհլիրյանի դատավարությունը եւ հատուկ գումարը դարձավ հատուկ գործի ամենահնչեղ էջը։ Այն դարձավ նաեւ քաղաքական հարթակ հայկական կոտորածների մասին բարձրաձայնելու եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը վերստին այդ հարցի վրա հravirելու համար։ Անհրաժեշտ էին զգալի նյութական միջոցներ Գերմանիայի լավագույն դատապաշտպաններին վարձելու եւ Թելիրյանի պաշտպանական գործը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Դատապաշտպանները Թալիաթի հանցանք հիմնավորելու համար օգտագործեցին ժամանակին ուղարկված բնօրինակ հերագրեր, որոնցում Թուրքիայի ներքին գործերի նախկին նախարարը տալիս էր հայերի բնաջնջման եւ տեղանության հրամաններ։ 1921 թվականի հունիսի 3-ին երթվել ատենակալների վճռող Սողոմոն Թելերյանն ազատ արձակվեց։ Դատավարությունը հասարակական քաղաքական մեծ արձագանք գտավ։ Այն լայնորեն լուսաբանվեց ինչպես ժամանակի եվրոպական, ամերիկյան ու հայկական մամուլում, այնպես էլ գերմանացի եւ թուրք լրագրողների կողմից։ Դատավարությունից հետո Թելերյանը բնակությունը հաստատվել նաեւ Մանչեստրում, ապա Բերգրադում, իբրև Սարո, ապա Սողոմոն Մելիքյան։ Մահացել է 1960 թվականի մայիսի 23-ին Սան Ֆրանցիսկոյում։ Նրա աճյունը հողին է հանձնվել Ֆրեզնոյում։